Chunka isqunniyoq KAH capítulo. Chaynata niptin con Pilato asutichirja Jesusta. Soldado kunañatagmi kichkamanta coronata Jesus PA uman manchurarjako. pa reypa hawapachanwampas. Causachon nerjako. Kausachun kunapa reining. Chaynata nispankum, uyampi lajechurjako. Pilato Tamorgo TAMURGO y Jesusta murgumuchkani, yachaychikia, mi MATAPAS TARENICHO tarenicho sentencia paginaja. nispa. JESÚS mi yoxemorga awaman, kichkamanta kurunayo Jinaspa rey chorakusha. Chay mi Pilato NEREJA KAIGAYA KAIRUNAJA nispa. Sacerdote kunapa jefen mi guardia AN Jesús KUSPANKU jaco Chakatarui, chakatarui, nispa. Pila tuñatagmi nerja. Hamkunaya CHAKATAMUICHIK Paipeja manami matapas sentencia Sentencia PAGINAJA nispa. Judio kunanyatagmi nerja. Kanmi ñuqaykupa Chaiman Chayman wanyunang mi yachakun, Dios mi kanin isqanrayku. Chaynis hankuta mi, Pilatoja astawanraj mancharikururja. mi Jesús Tataporja, May mantamaham hakanki nispa. Jesús mi mana imatapas Chay mi Pilato nerja. Manachu contestawanki, manachu miachanki hamtaja pa. otaq chakatanaypaqpas atayniyuq kasqayta, nispa. Jesus ñataqmi nerja. Dios atiyta mana husuptikiqa, manam imanawankimanchu. Chaynaqa qampa makikiman ñuqata churamuqmi, qanmantapas aswan huchayuqa, nispa. Chayta uyariruspanmi Pilatoqa, astawan kachaykuyta munarqa. Chaymi judiokunañataq astawanra haparkacharqaku. y cuspaja manam rey zarpa ninchu kanki. Pipas rey reypa hapikoqa Cesarpa enemigummi nispa. Chaynata niptinkum, hawaman Jesusta pan sentencianan pilatutia Pilato corja. Chay mi carga losa pampa, ebrio piñata gabata. Pascua fiestapaq huk faltach mi ta judio kunata Pilato nerja. Reini Kichikha, nispa. Paykunañataqmi jaco, Uanyuchung. wanyuchung, chakatay, nispa. nyatagme nerja. kichiktacho chakatarosa, nispa. Sacerdotikunapa jefinkunañataqmi nerja. Rey reine reisisarliam Reini coja Manamhukha Kancho, nispa. MI Jesús tapaykunaman Pilato entregaykorja, chakatanankupaj. Chayme Jesús jaco Jesús ta jankomanta. Jesús me y cruzninta o matullo pataman. Hebreo pisutengyatajme Golgota. Chaypim Jesús ta. Paipa kaila wakla piñatagme, chacatar chakatarjako iskairunata. Pilatom kruspa umanpi Judio kunapa reinin Nazaretmanta mantaka Jesús nechta. Chay letrerotam achka kuna leerjako. Jesús chakatasqanku lugar karqa, llaqtapa ichpallampim. Chay letrerotaqa hacherga, kimsa idiomapim. Hebreopi, latimpi, inaspa griegopi. kunapa sacerdotekunapa kuna Pilatota nerjako. ama kunapa Reining reyninmi niqtaqa qillqaspaqa qillqay REINING MI kani niqtaya pila tuñataqmi nirqa ñam qillqasqaña kachkan nispa JESÚS chakataruspankum soldadokuna paypa PAPACHANTA, tawaman JESÚS paja karqataqmi ukunakunan pachampas mana kunkan tauraining urayninman Chaime soldadukuna ninakurjako. Ama llikispalla, suerte arusunchik mayqan ninchikpahpas pascanampach, nispa. Chaynapim cumplikurqa Bibliapi Pachayay pachmiki rakinakurqaku. suerte miki suertetaraq soldado Chaynatama soldado kuna. Cruzpa ichpampim Jesús pamaman. maman. tagmi mamam panyanyampas. Cleofaspa warmin Mariapas, chaynatag Magdala yachtayog Mariapas. Jesús mi mamantawan kuyasqan disipulunta rikuruspan mamanta nerja. Mamay, chaygaya wawayki, nispa. Disipuluntañatagmi chay chaygaya mamayki, nispa. Chay uramantam pa mamantaga, disipulunña wasinman jesús pa manta. Kaykuna pasakuptinqa Jesus hayacharqañam, tukuy imapa komplikusqanta. Chaymi Bibliapa nisqan komplikunanpaq nerja. Yakunayarwanmi. Nispa. Chaypim kachkarqa puyñupi vinagri. Chaymi kaspipa puntampi esponjata chaypuykuspa, Jesusman aywarqaku. Chaymi Jesus ñataq vinagrita mallaykuspan nerja. Tukusqañam. Nispa. Inaspam umanta kumuykachispa, espiritunta taitang manhuikus JESÚS PA wachtanta soldado manta. Pascua fiestapa huk prepara faltaptinmi, hankuraiko judíokuna mana munarqakuchu, samana punchaupi cruzpi jacuna hinaya kananta. CHAI samana PUNCHAU HAKARGA HATON punchaumi. Chaymi PILATOTA Mañakurqaku chakatasqankunapa piernan pakichimunanpaq, hinaspa cuerponkuta uraykachimunanpaq. Soldadukuna rispanmi pakirqaku hukninpata, chaynataq iskay Jesus Jesusman asuykuspa hawaykuptinkuñataqmi, payqa wañurusqaña, chaymi paypa piernantaqa manaña pakirqakuchu. Huknin soldadom Jesus pa waqtanta tukserurqa lansawan, chaymi pawara murja y yaco. Tukuy chay rikoja, nyoja juan mi cani, charay kum willakuni. Nyoja jaya chanim, jaita, kreina y kichikpag. Kay bibliapi, manan pa karha karja tolyunja, nech Huk parte pipas nich kantagmi, pay kunaja tokseros nispa. JESÚS ta pampas kumanta. Kaikunapa hipantam Arimatea y kaq Josei, ruega korja Pilatota PA cuerpunta junampaj. JESÚS carga, Jesuspa MI KARGA Chaynaqa KARGA judiokunata kunata Pilatum mana Josei gaparja JESÚS PA cuerpunta. Jesús man puntata tutallan de Nicodemopas, rerjam yaha pachak libra mirawan, alwis chakrusjata aparikuspan. Joseiwan Nicodemon miski asnahwan, fino sabanasta chapurjako, inaspam Jesuspa cuerpuntawan con chay pampa judiokunapa pampakunankuman hinam. Jesús chakatasjanko sitiopim karja huerta. Chaybim carga mosoq sepultura, manaraj pipapas pampakushan. Jesús pa cuerpunta pa Nyam Ñam hallarichkarqaña Pascua fiestapa prepara preparakuinin.